Прибіг вивідувач, меткий гострокий хлопець видихнув, змахуючи щола рясний піт. Ідуть багато людей. Олег мигнув воїнам, які мали видавати себе за купців, ті підвелись дебелі, неквапливі, легко винесли із-під дерев великі паки з товарами, поставали біля них, набрали поважного вигляду. Далі завели розмови про небезпечність торгових шляхів дорожнечу і розор в багатьох землях, свавілля великих і малих правителів, які забирають задарма все, що припаде їм до вподоби. Так захопили, що не помітили людей, які з'явились на протилежному боці галявини. Коли ж ті наблизились, купці підвелись і, розчесавши пальцями бороди на два боки, стали очікувально позирати на людей з Киянграда. Один із них, що був попереду, опасистий, в червоному корзні, нетерпляче запитав. Звідки ви? Навіщо покликали мене? «Е, торгові люди ми з варязької землі. Кажуть, що і ти звідти, навперебій загомоніли купці. Е, ми ми йдемо, хочемо тобі товар показати, тільки ж не знаємо, як звати величати тебе. Я князя Скольд. О, там і град на горі. Ти не князь, раптом долинув грізний голос, і з за спин купців вийшов Олег, підштовхуючи поперед себе Ігоря. Ти не князь, повторив. Ось він князь і княжий син, поклав руку на плече хлопчика. А ти всівся в граді силою і зло людям чиниш, говорив зумисне мовою русів а закінчив по-варязьки. На тобі, кров мого брата Елза, ти вбив варягів десять літ тому на березі цієї річки. Я прийшов помститися. А Аскольд очманіло дивись на нього, а тоді заволав. Дружино, до мене, на мечі їх, на мечі. Та й задерев вийшли озброєні руси і з довгими списами перегородили галявину. Аскольд якийсь час люто стежив за ними і раптом кинувся на Олега. Той не чекав такої спритності від оглядного суперника, ледь встиг захистити малого Ігоря щитом, а потім відштовхнути вбік. Сам же закружляв навколо свого кривника. Не поспішав, бо був певен, ніхто не втрутиться, не стане на заваді. Монь додержав слова підмовивши ліпших мужів Киянграда супроти Аскольда. Тепер він в його руках сплатить сповна і за кров родовичів, і за олегові поневіряння та приниження. Спокійно і вміло прихищався щитом, підставляючи його під Аскольдового меча, наче дражнився, виказуючи свій спокій та зневагу. То було дивовижне видовище. Двоє дебелих бороданів витоптували траву на галявині, ганялись одне за одним з мечами. Вони тікали від смерті і шукали її, тримаючи на вістрі своєї зброї, а гурт людей стежив за їхнім двобоєм похмуро і очікувально. Їм потрібен в живих тільки один. Ось нарешті облишив ухилятися і відступив Олег, тримаючи меча обіруч, заходився ним гамселити та сколь тільки хропів та відбивався. А тоді і сам кинувся на суперника, здавалось, що зімне, розтопче, розрубає, бо ніщо ніхто не перепинить оце велике, важке тіло, налите силою і люттю. Олег намірився ухилитись, відступити вбік, щоб опинитися позаду, але зашпортався в траві, похитнувся і ледь не впав. Це і врятувало його, бо меч оскольда просвистів біля скроні. А той вже знову розігнався і біг на нього, аж земля двихтіла під ногами. Та цього разу Олег зумів вчасно розвернутись і наніс раптового удару ззаду по товстому карку. Аскольд упав ницьма в траву. Переможець стояв над ним втомлений і зовсім не грізний. Зівом час крапували в траву червоні.